السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث السادس والثمانون الحديث السادس والثمانون إيه، إن ثمانين يثمانين ستة كتيك حديث كتاب شعمدة المرأة أنبازوني حديث مياموجة هذا الحديث أسمى كوني أنواني أو ترجمة هي حديثي احرصي على تربية ابنتك على الجمال والتزين yani fanya bidii wewe kama mama fanya bidii umlelee msichana wako binti yako kwa uzuri kwamba ajiweke mzuri watazayun na ajue kujipamba ajue kujipamba na ajue kujiweka vizuri kwa sababu atakuja kuolewa kisha atasema yeye mimi mamangu akunifundisha hivi kunifundisha hivi shikaya utaibika na wewe mama utaibika na wewe mama lidhalika fanya bidii kumfundisha msichana wako usafi kujiweka safi kujirembesha na kujiweka vizuri wala haina maana kujionyesha ama mawili tofauti kuna kujipamba na kuonesha mapambo kuna kujirembesha na kuonesha urembo haya mambo mawili tofauti sheria ya kuambia jiweke kwenye nafsi yako mzuri na ujiangalie na ujiweke msafi usijiweke mchafu alislamu nadhif na mwanamke ndo hitaji usafi zaidi kuliko mwanamume hiyo ni tofauti na nikwambie toka nje ukaoneshe urembo wako haya mambo mawili tofauti kwa hivyo uislamu haukwambii toka nje ukaoneshe urembo wako na uzuri wako uko nje haa wakwambia wewe katika nafsi yako jiweke vizuri uwe mwanamke wa kuweza kuoleka na ukiolewa wajua kujitengeneza hadha hadha maana mina sigar kutoka mdogo mfundishe msichana wako kutoka mdogo fundisha namna kujipamba ni hivi namna kujirembesha ni hivi yani taban kwa adabu kwa adabu na heshima na kwa kulingana na umri wake ule msichana usimfundishe mambo ya wamama hadha ghalat umri wake haujaweza kubeba mafunzo ya mama wewe mfundishe mafunzo ya mabinti watakawae vipi hadha hu kwa lazima ule mama awe na akili awe na fikra ule mama awe ameelimika ajua huyu msichana wangu umri ulio siweze kumpa mambo ya watu wazima tamfundisha mambo yanayonasibiana na umri wake huyu ndio mama mwenye akili sio kumfundisha msichana uhizifu toka we msichana mdogo naanza mambo ya utovu wa heshima mambo mengine haendani na umri wake majuza hadha kwa mfano sote tutajua urembo wa wasichana wadogo wa kawaida waweza saa nyingine ukampaka paka hina kidogo kamvisha mkufu kamvisha eh mithili hadhi umur ambayo kwamba inaendana na umri wa mtoto wewe uende umtengeneze yule msichana wako kama ndio ukoolewa yuqal hadha ana ma yuqal hadha bado hajafikia eh, hali ya kuweza kufanywa hivyo au uende um, umpambe kama mtu ngoja mume wewe kutoka safari huyo kumpokea mume kifa ma yuqal kama hajafika stage hiyo si akili kumfundisha mambo makubwa wa umri wake la budda min alfahm fi din naam tazayyun min asghar kutoka udogoni mzoeshe zoeshe ule urembo wa kitotototo uzoee walakini ndo asema lakini walakin ithbitiha bidhawabit shar'iyya wa urembo unaomfundisha ufunge na mipaka ya sharia na ni katika mipaka ya sheria kumpa kulingana na umri wake usimpe mafunzo makubwa na yeye ukamkomaisha mapema ule mtoto mdogo anajua mambo makubwa maslu hadha hadha la yalekh kwa umri wake lazima kupatikana ikafaa baina ya ile elimu na ule anayesomeshwa wawe kufu waendane ni kama mimi sahizi nije hapa niwanze kuwasomesha nyinyi mambo ya sayansi mtanielewa vipi nyinyi hamuna kufu ya kuelewa masala hayo pana mahala pake munasib na wanafunzi wake munasib wa hakadha likulli maqamin maqal kila hali ina maneno yake na unasibiana na ile hali hali ya usichana udogo ina mafunzo yake yanayoendana na usichana udogo hali ya msichana tayari kuolewa sasa hauwezi kumwambia maneno na yule msichana mdogo ambaye hajaposa ma mayuqal waileta kwa mama mama ambaye kwamba kisha akili yake si mzuri mtukwaji wa msichana wako mdogo anze kumhadithia yana ujiri baina mume na mke naye hata haja kuposa wazimu hadha junun ma aql lakini akiwa amekurubiwa ashaposa tayari yenda kwa mumewe wajaba si khiari ni wajibu sasa kwa mama aanze kum, na kumjuza mambo ambayo anayatarajia kwenda kukutana nayo hadha ni wajib kila mama afanye wala yajuzu tafrit haifai kudharau mamama masala haya alafu baadaye utokea ishkal kathira jiddan kumbe sababu nini ni taksir ya ule mama hakufanya wajibu wake pindi msichana wake anaolewa ye msichana huolewa yeye shughulika na kupanga hafla kuchora kupanga wapambaji kupanga hiao yale ya muhimu hata shughulika hana hata jalsa moja atakaa na mtoto wake mwanangu mwanamume utukuliwa hivi waamiliwa hivi ufanywa hivi ha, ha, hana time hiyo yeye kupanga sherehe sherehe e, tarehe fulani itakuwa yao tarehe fulani itakuwa hivi tarehe خلاص هذه مهمتها huyu ni mama ambaye si mlezi huyu ni mama ambaye si mlezi si mlezi mzuri bila shaki ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده متاج حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن امرأة منمك موجه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة منمك موجة alikuja kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa amesuhubiana na msichana wake mdogo kwa hivyo amekuja kwa kwa mtume sallam wa maaha ibnatul laha msichana wake aliyomzaa akaja naye kwa mtume sallam wa fi yadi ibnatiha na kwenye mkono wa ule msichana wake mdogo mkononi alikuwa amemvisha masakatani ghalidatan amevishwa bangili mbili mzito nono amemvisha bangili mbili za dhahabu nzito faqala laha mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza mamake yule msichana atu'tina zakata hadha atu'tina zakata hadha hizi bangili mbili uliomvisha huu msichana wako mdogo watolea zaka yake qalat akasema huyu mama la sije sitolei zaka yake qala mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu ayasurruki wapenda wewe wafurahishwa wewe an yusawwiraka bihima yawma alqiyamati siwarain min nar akuvishe Allah badali yake akuvishe bangili mbili za moto yani amvishe msichana wako sio umemvisha yeye utakubali aende avishwe bangili mbili za moto huyo msichana wako au wewe kama mwe ulovaa qala akamwambia akasema na mwanamke au qala yani rawi qala yani rawi wa hadith akasema Abdullah bin Amr ndo ndo huyo jaddi fakhala'tuhuma fakhala'tuhuma fakhala'tuhuma yule mwanamke akazivua eh akamvua zile bangili yule msichana akazivua akamshika yani mkono ule msichana wake akazitoa faalqatuhuma ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam akazirusha au akampa mtume sallallahu alaihi wasallam kama basi wewe nishazitoa sadaka hizi waqalat akamwambia huma lillahi azza wa jalla wa lirasuli kuanzia na leo mimi nishazitoa sadaka hizi zitumie kwa ajili ya Allah na kwa ajili yako nimetoa lillah wa lirasuli yani Allah tumia kwa mambo ya, ku, ya ibada na zitumie kwa mambo yako wewe Rasulullah nimekupa tukua raja Abu Daud wa Tirmidhi hadithi ameipokea Abu Daud wa Tirmidhi hii ndio hadithi na mahali shahidi ya hadithi iko wazi ni kwamba huyu mama anamfundisha msichana wake mdogo kuvaa bangili na bangili ni urembo bangili ni urembo na alipotoka naye mtume akaziona kwa sababu ni msichana mdogo si mukallaf kama wewe mama ukivaa bangili lazima ujifiniki hazifai kuonekana Allah asema wala yubdina zinatahunna wasiweke wazi mapambo yao yani azina almunfasila sio zina muttasila sio kiungo kiungo kukiweka wazi yani kwenda uchi kwenda uchi huko sasa Allah alipokataza ma, ma, mapambo yasiwekwe wazi amaanisha yale mapambo ya kubandika mwanamke kwa juu kama marangi mashedo marangi za mdomo vipuli pete dhahabu bangili njuga hizo zote nini ndo zina kwenye aya zinaokusudiwa azina almunfasila mwanamume hafai kuona pete kwenye kidole cha mwanamke harama alaiha mwanamume hafai kuona mkufu kwenye shingo ya mwanamke harama alaiha mwanamume hafai kuona bangili kwenye mkono wa mwanamke ambaye ni ajnabia wa hakadha kwa nini haifai Allah amekataza wala yubdina zinatahunna naam illa ma dhahara minha ila ile iliyo wazi iliyo wazi ni yani buibui buibui iliyofunika juu hiyo ndio kitu kiko wazi kwa mwanamke akitoka utamwona utaona ile utaona ule weusi tu hiyo ndio umeruhusiwa maana ule weusi ufitiki utaufita vipi ufitiki naam hapo ndio mahali shahid kwa hadithi na hii inaonyesha kwamba masahaba walikuwa na udasturi ya kuwavisha wasichana wao wadogo mapambo ili azoee kabisa akiwa mkubwa sema ah mama hii nchi ya kero kwa sababu kumfundisha kutoka udogoni kisha atakuwa jisichana alishakuwa kubwa mwanamwali zima haliwa halisi kuvaa bangili haisi kuvaa pete sifa chote ukimtia kwamba anasikia viki ukimtia vipule kwamba anaumwa kwa nini ukumfundisha kutoka mdogo fundishe zoeshe na ujue ule utokana naye maisha atakuja kumwozesha aende kwa mume wake mwanamume sasa atakuvalia amwambie ah mimi mamangu kunifundisha utasikia raha amwambia ah mimi kwetu niko nikitiwa hizi hutoa ameusikia dhiki hiyo si sifa ni aibu baadhi ya wazazi utasikia mambo kama utasikia ati chuteka wanakwambia ah, ah hiyo ni aibu hiyo si sifa hala aib mena na hii inaonyesha taksir ilitokea kwenye malezi ya huyu msichana kwa sababu mwanamke ni zina ni pambo kwa mwanamume Allah subhanahu wa ta'ala asema au oh, man yunasha fil hilya huwa fi al-khisam ghayr mubin hilia pambo kwa hivyo kwa mwanamume akioa huwa atarejea mwanamke anajua kujipamba hadha hii ndio malengo kila mwanamume al-asla anavyojua sasa wewe ukimuoa sasa wewe mwanamume ndio mfundishe kujipamba sio utaona mtu atakuwa sasa haya ndio mambo mazuri la hadha min al-jahl bila shaki wa hadha min at-taqsir fi at-tarbiyah mtoto na maana alipata taksir kwenye malezi kwao قوله البسيمة وفي ابنتي وفي يد ابنتها مسكتان مسكتان نجمع يا مسكة والمسكة السوار بنجيلي كيف مسكتان يعني أسويرتان بنجيلي بيلي بنجيلي بيل أو سوارين مسكتان يعني سوارين بنجيلي بيلي غليظتان معنى يا غليظتان أي سميكتان سميكة غليظة يعني سميكة نونو ذهب زيتو نونو سيلا نيبس هاني مريمو يكي فخاري كم ستانا بلا شك هاني مريمو يكي فخاري كولي مستانا طيب هل يجوز للبنت البالغة أن تتزين ولا لا يجوز؟ جائز ولا مو جائز البنت albint alan يجوز yajuzu mnulie pete mikufu nini avae manake pale akiwa ni mdogo si mukallaf msichana mdogo hata kabalighi yajuzu alimha mfundishe kuvaa pete mfundishe kuvaa mkufu wala haina maana ndo aende akajionyeshe eh mamangu leo amenivisha pete hii ndio mamangu leo amenivisha mkufu ngoja nikuoneshe ah hayo si malengo avae pale nyumbani wewe mama utakuwa unamdurusu unamwangalia amevaa vizuri utamwambia sawa sawa akivaa kombo mwambie mwanangu la vaa hivi sasa wewe mama ukimuona tu pale kwenye macho yako vile anavovaa yatosha mahitaji kila mtu aone shifi kuna faida gani kila mtu aone yule mvaa pete mama enza wewe mama tu iko haja uone kwa sababu mwalimu wamfundisha ili baadaye akija kupata mume ashazoea na aweza kujihudumia au kujiangalia nafsi yake na hivyo ndio mafundisho na utukuliwa na yeye akijakizaa kitamfundisha binti yake wa hakadha malezi haya hutukuliwa jil baada jil wa qarn baada qarn qawluhu aliposema bihima yawma alqiyamati siwarain siwarain min nar siwarain yani halqatain bangili mbili halqa zile bangili round ambazo zinavaliwa kwenye mkono في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد في إيه حديث هنا فوائد الفائدة الأولى الفائدة الأولى الحديث دليل على جواز الحلي للمرأة حديث دليل يكونيش ni mubah ni halali kwa او au kujipamba ni halali yajuz kujipamba wakadhalik na vile vile hadithi yaonesha jawazu tahallil banat asghar sighar hadithi inaonesha yajuz mama kumpamba binti yake mdogo litataawadna dhalik ili wazoee wakiwa wakubwa watakuwa wanajifanyia wenyewe wazoee kwa hiyo ni katika majahukumu ya mama amfundishe msikana wake namna ya kujiangalia namna ya kuoga namna ya kujisafisha namna ya kujipamba huu ni wajibu wako we mama ukizorota hapo shore yako maana yule msichana ni kioo chako we mama ni kioo chako kwa hivyo usije baadaye ukamvunja moyo yule mwanamume anayekuheshimu alipokuja kuoa akavundika moyo kikoona msichana wako Allah Allah kina mama lazima wajikaze na saa nyingine mtoto anasoma kujipamba vipi akimwona mamake kimfundisha mamake akifanya ile mapambo ya kawaida naye atamuigiza au amfundishe na lazima kutakuwa kuna tofauti baina kujipamba kwa mama na kwa mtoto ambaye hajaolewa hadha adi wazi na kila mama anafahamu hilo si lazima kusherehesha mambo mengi kila mwanamke anafahamu kwamba kuna mapambo fulani kidasturi hayafai wasichana haendani na umri wao hao ni mapambo ya watu walioolewa fama fuku watafanya na wale ambao kwamba hawajaolewa maarufu fil ada wa wasichana wadogo wanapambwa vipi kwa kila mmoja na hali yake hakuna kuvuka mipaka kwa hivyo yajuzu mwanamke kujipamba bila kujionesha nje na yajuzu pia wasichana kujipamba na ikiwa wamebalighi wasijionesha nje la wasichana wadogo inshallah la haraji لأن امرأة صغيرة بسيانة مدوغو عورة خفيفة إن شاء الله بسيانة ميكا ميتانو ستة سبعة وكتبها في واتو عن عجائب حتى كم سنة ميكا ميلي ميتاتو تفاي حجاب يعني هذا جهل هذا هذا نوع من الجهل به وزي كتونغ عمره ولم توت ما يجوز هذا خليك مستيانة مميزة وانزا كنفندش نبالي نمدوغو سمتيذيكي ما شاكيزي نانزاكي هي صغيرة binti miaka minne mitano eh omfinika magubigubi ايش هذا كله والشريعة قد خفف عنها واضح هذا ليس من الفقه mtoto akiwa mumayiz sasa ndo anaanza kufundishwa hijab vizuri anafundishwa kuvaa vizuri hijab ama mtoto miaka chini ya tamyiz miaka sita mitano huyu hata hana aura aslan hana aura asla aura yake ni zile sawatan fakat khafifa واضح msamache mtoto atakuta nje kucheza kidogo kurukaruka hana hadi wewe umwambie sasa wewe kwa utavaa hivi umvishe mahijabu umvishe majilbabu umvishe mani la ilaha illa allah khaliha insha allah idha tamayazat akiwa ni binti mtamayiza binti 7 sinin binti 8 sinin binti 9 hapo ni kipindi cha kufundishwa sasa hijab shafik ama chini ya hapo mwachie sheria imemruhusu mwachie usianze kumfunga mapema akaanza baadaye kuchukia na kusikia dhiki fahadha laysa min alfiqh muache umri wake ule mdogo tumie cheze thumma baada dhalik idha tamayyazat babake au mamake ataanza sasa kumfundisha asitoke bila hijab ama msichana ashafika tamiz miaka saba minane tisa sasa hapo ni wajibu wako kama mama umfundishe sasa uanze kumkalia sasa eh? pole pole pole pole hata tataawad na wallah ikiwa wewe mama ni mtu wa kujifinika basi wallahi yule mtoto wako atakuigiza fil ghali mara nyingi yule mtoto atakuigiza maana ndio mfano wake wa karibu na wewe mama ukienda wazi basi hadith wala haraj hadith wala haraj haiwezekani wewe watembea ovyo ovyo alafu nyumbani kwako kutoke msichana acha anavaa vizuri ngumu sana ngumu sana تقول كما لما ننو يولي مشهيري مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه قال يا بني لما قال لقد بدأت فنحن مقلدوه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان قد عوده أبوه هذا التاوسي أسيما مشهيري التاوسي سكو موجة لتنبيه كو كبري التاوسي لمفان وكبري mnyama mwenye kibri na tausi angalia anavyotembea na mambawa hivi na kufanya na maringo yale sasa siku moja alifanya hivyo yeye eh, mbele ya watoto wake faqallada mishatahu banuhu watoto wake wakamgiza na uiringa namna hiyo kama mama yake kama babao akawakemea qala lima mbona mwafanya mwenda kwa kibri watoto wakamwambia laqad badata wa nahnu muqalliduhu wewe ndio umeanza na sisi tukufuata tukoona wewe mama wafanya na sisi tufanye hadha hu fayansha unashi ulfitian fina ala ma kana awadahu abuhu na mtu anainukia vile babake alivomzoesha na mamake fallah allah ukitaka binti yako awe mzuri kuwa mzuri wewe kwanza mama kama mfano vaa vizuri wewe zungumza vizuri wewe kuwa na adabu nzuri wewe kama mama biiznillahi taala watagiza watoto wako ama wewe ikiwa ni mutahattik mutahattik mustahzi utaki kujiweka bidhawabit shar'iyya bas usistaajabu kutoka wasichana hali nyingine kwa hivyo ni juzu kwa mwanamke kujipamba wa minal khata kwa baadhi ya wanaume utawasikia umwambia mke wako usijipambe mimi sipendi kama we hupendi mwache ajipambie nafsi yake maumbile yake yule mwanamke ameumbwa kujipamba maumbile yake wewe una haja kumuona mrembo mwache mwenye ajione mwenyewe tu nafsi yake simkataze baadhi aljuhal mimi nishasikia kesi hizi kadhaa kuta bwana mmoja kushtakia mke wake hamsikizi hamnini amsumbua ukimuuliza nini shida nimemkataza asipake rangi za midomo asipake za matavune asipake nini mispende sitakupakiwa pakiwa mambo haya wala kufukizwa fikizwa wala nini eh sawa wewe kama hupendi ni sawa hata kufanyia mwache ajifanyie nafsi yake mwenye raha yake nafsi yake kisheria mwanamke ameumbwa hivyo au amayunasha fil hilya wewe eh, usome Qur'ani hawa maombi leo wameumba kujipamba kazi yao ni shughuli yao wewe ndio mkataze mwanamke kitu ambaye kwamba kwake maumbile kufanya huku ni kumtia dhiki na, kum, na kumgandamiza yule mwanamke maisulu hadha ingelikuwa akisha kujipamba anatoka nje kuonesha watu sasawa hapo utamkataza lakini kama wewe haupendi yeye wapenda khaliha maumbile yake yameumbwa vile ajipambe mwachie nafsi yake ajipambe sio utaki wewe hutaki sio basi wewe mgoje siku akitaka wewe tayari kuja kupamba wewe atakwenda kutunda makaji pake aje wewe utaka hilo labda mwanamke aje na majasho na makaa kwambe haya mimi nishajipapa sallallahu alaihi wasallam baadhi ya wanaume hawajui hata urembo nini wallahi mimi nishakutana na mambo tamkuta mtu yualalamikia jambo ambalo lile jambo ni msingi mwanamke mpaka afanye yeye atakumkataza ati sitaki apake shadow sitaki apake sisi hivi eh basi hatari leo eh, uliolea nini basi uliolea nini na huyu mwanamke maumbile yake ni hivyo. na dalili za sheria zishakwambia huyu maumbile yake ni hivyo. sasa wamkataza kitu kinyume na fitra yake Na kwa ngumu sasa na ndio maana mnazozana lakini lau mwanamume angesoma akaelewa kwamba hii maumbile yao hata kama mimi sipende nimwachie ajifurahishe nafsi yake ajichoree mwenyewe sio upende Wata achore mwenyewe ajiangalie mwenyewe basi ishkusak kama wewe utaki. fama yajuzu mwisho ule mwanamke atawata kujipaka zote hizo pia itakuwa balaa oh we basi saa zote uko hivyo tu badiliki haya, mambo mama ameshanikumbana yeye mwenyewe ndo alomkataza sasa mwanamke ametupa kweli akisikia harufu zingine hataki sasa mpiga kelele sasa ah, sasa vumilia stahamili kwa sababu wewe umemkataza mambo mkinyume mbele yake na yeye ukufanyia wewe wewe mwenyewe hutaki uzuri wataka sasa vumilia fama najuzu hadha min aljahl wallah من الجهل بالدين ما يصوغ هذا أن يفعله ثانيا أتيك فوائد الحديث وفيه <coughs> وفيه مشروعية الاستفسار عن الشيء قبل الحكم عليه وفيه katika فوائد الحديث مشروعية الاستفسار نشريا kwanza utake fasiri ya kitu bayana ya kitu kabla alhukmi alayhi kabla hujahukumu kwanza tefuta sababu au bayana kile kitu jambo kwanza lielewe kisha ndo useme sio kimbele mbele ah hii hukumu yake ni hii mimi naona hivi basi itakuwa ni hivi la kwanza istafsir istafsil utlubu bayan elewa kwanza ile masala alafu hukumu واضح وهذا من التحري المأمور هili ni jambo limeamrishwa ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba fatabayanu ukiona jambo lolote kwanza uliza hakikisha ujue thumma ndo hukumu angalia hapa mtume sasa alipomwona mwanamke na hizo bangili hakumwambia hukumu yake kwamba hizi zitakwanza motoni ha amemwambia atu'tina zakataha zaiza kwanza tolewa mbio angeanza kumhukumu akamwambia ah, mimi natoa zaka akasema hey, eh, basi pole ingesema ah basi pole sio ah, ah kwanza akahakikisha akatafuta tafsiri na bayan akamwambia wazitolea zaka yani kama wazitolea alhamdulillah kuna shida lakini madam wazitolea ndio kisha akamwambia hukumu yake nini kwa hivyo usiwe kimbele mbele kutoa hukumu kabla ya kuelewa masala baadhi nas huwa swali halijamalizika yeye hujibu ashaanza kujibu ngojea eh? sikiliza kwanza elewa umeulizwa nini thumma jibu huu ndio utaratibu wa sharia kwa hivyo mashru'iyatul istifsari ani shay'i qabla al-hukmi alayhi kabla hujahukumu kwanza tafuta tafsir na bayan mpaka uelewe ile masala alafu ndo uzungumze sasa hukumu yake kama alivyofanya mtume sallallahu kwanza aliuliza zatolewa zaka hizi kaambiwa haa kisha akazungumza hukumu yake nini hii ndio adabu kwenye kuzungumza ثالثا katika fawaid za hadith وفيه وجوب زكاة الحلي حديث يونيشا uwajibu wa zaka za mapambo وهذه المسألة tushazungumza hapa hapa tulipokuwa tunasoma kitabu cha al-40 fi al-ahkam lilmundhiri kile kitabu cha ahkam tukasema haya masala khilafia kuna baadhi ya masahaba wanaona hulizi ziko za zaka zitolewe kuna baadhi ya masahaba wanaona hazina zaka khilaf ziko kauli karibu nne au wengine wasema tano kwenye masala moja tu wengine wanasema ziko na zaka huli hata kama kidogo bora zifike ziwango ifike kiwango kiwango cha dhahabu ni ngapi 100 jiraman ala sahih ala sahih wa tahqiq 100 jiraman lianahu futishat qariban kwamba inafika 96 gram min dhahab nisabi yake lakini ulama sema lama kana dhahab la taslam min تسلم dhahabu haisalimiki na mchanganyiko la taslam eh fa فوضعوا 100 kasema al-aula an yakuna 100 jiraman kwa hivyo yoyote yani mwenye dhahabu za kutimu kiwango cha gramu 100 mikufu yake pete zake bangili zake zikipimwa za timu gramu 100 kwa kauli ya kwanza watakuwa lazima atoe rubu ushur atazitia thamani zile dhahabu za pesa ngapi alafu atatoa rubu ushur atagawanyia atagawanya 40 akidivide na 40 atapata zaka yake ndio rubu ushur aki divide by 40 ndo robo ushur agawanyia 40 ndo atapata robo ushur kwa hivyo mathalan mimi au mke wangu akona dhahabu za milioni moja au laki nane wazi thamani yake tatoa robo nta divide by 40 tachukua moja katika mafungu 40 ni nyingi fungu moja 40 39 tu wewe moja ndo fungu la Allah hii ni kwa kauli ya wale walolazimisha zaka kauli ya pili wanaona la zaka za dhahabu hakuna zaka kwenye dhahabu ambazo zaitwa huli yani mapambo yako ya nyumbani pete zako unazozivaa ukijipambia mikufu yako bangili zako baadhi ya masahaba wanaona la hizo kama vyombo vako vingine vya nyumbani vya kupikia na masufuria na maglasi na masahani wanasema hizo zote hazina zaka na dhahabu kama hizo ni zombo zako za nyumbani wazi wa maarufu hadith Jabir kwenye hii masala wa alaiha jumhuru sahaba jumhuru sahaba wengi wanaona hakuna zaka kwenye huli ikiwa nzako za kutumia mwenyewe nyumbani lakini ikiwa wazikodisha itakuwa kuna zakatul ujra zaka za ile kodi ile kodi ikirundikana ikifika mwaka utaitolea zakatul uruf yani uruf tijara si dhahabu lakini ile kodi yenyewe unayokusanya itakuwa ina zaka ikitimu kiwango kiwango ngapi shasema kiwango cha zaka ngapi ya tijara pia zile pesa zikiwa ni thamani ya gramu 100 ya dhahabu zimekaa zikarundikana zikafika kiwango cha gramu 100 ya dhahabu thamani yake zikazungukiwa na mwaka lazima utoe zakatu uruf atijara kwa hivyo itakuwa ni zaka ya ile biashara yako ya kukodisha si dhahabu kwa sababu ama mapambo yako mwenyewe hadha huo kauli ya tatu wanasema la ndio atatoa zaka lakini atatoa zaka mara moja tu katika umri wake atazitolea zakat mara moja tu fakat alafu baki yao hatoi tena hadha qaul ala kulli hal hii masala nilizungumzia nyuma lakini kiufupi kama kukumbushana as-sahih wallahu a'lam ni kwamba anna hadhihi al-mas'ala fi tafsil kama tulivyozungumza nyuma lazima لازم baina ya dhahabu inaowekwa kwa kujipamba na dhahabu ambao kwamba imewekwa kama mali kama akiba yako haya mawili tofauti wazi hilo mwanamke ana dhahabu si kidogo anazo za kutosha nyingi lakini zote mwenyewe wavaa tu siku ya harusi mwenyewe wavaa siku nyingine amefurahisha kumfurahisha mume wake mwenyewe amevaa hiyo ndio nia yake hana lengo lingine huyu ni tofauti hukumu yake na mwanamke ambaye kwamba ameweka dhahabu kama rasilimali kitokea dharura nauza pate pesa hii ni akiba yangu kila kipata pesa ana chenche na dhahabu anaweka ukimuuliza kwamba hii ni akiba kitokea na dharura natukua na menya nauza huyu pia hukumu yake ni tofauti kwa hivyo kuna tofauti anna man ittakhadha dhahaban litahalli ومن اتخذت ذهبا أنه مال على أنه مال kwa hivyo yule aliyoiweka dhahabu kama mali kama akiba yake akikwama huyo ni yajib alayhi zaka Yajib alayhi wujuban shar'iyyan atoe zaka kila mwaka hata kama ni huli lakini hizo ni huli umeziweka kama akiba yako ya pesa Kio nia yake ni hiyo tutamwambia mwanamke kila mwaka tutaambia pima dhahabu zako zimefika gramu 100 zote akisema zimefika gramu 100 tutamwambia kila mwaka ukizunguka toa rubu ushuri ya thamani yake utazitia thamani bei gani hizi gram 100 zinauzwa ngapi utatoa robo ushuru mwaka pili hivyo hivyo wa hakadha kwa sababu wewe umeweka dhahabu kama rasilimali yako ukikwama utumie hadha huo na umma pili mwanamke ambaye kwamba anazo dhahabu za kutosha zaidi ya gram 100 lakini nakwambia zote mimi zinavaa tu sikodishi wala sifanye ni mali ni urembo mimi najipambia nazo kenda harusini navaa nikiwa aliko hafla navaa nikitembelewa na watu wangu na wake wenzangu navaa kujirembesha wa hakadha as-sahih min aqwal ulama ni kwamba huyu hana zaka fi khilaf maruf lakini as-sahih wallahu a'lam ni kwamba kaulu jumhuru kwamba la zakata fi na hizi kama glasi zake kama vikombe vake kama sahani zake za nyumbani kama vyombo vake vingine ala as sahih min aqwali ulama wa illa fihi khilaf fihi khilaf ma'ruf kwa hivyo hiyo tafsiri ndio tafsiri ambayo kwamba naona ndiyo bora zaidi tugawanye tufasil aliyeka dhahabu umeweka kwa nia gani tutamuuliza nia yake ikiwa nia yake mapambo naomba wewe hauna zaka hauna zaka maafu inshallah yule anakwambia la hii ndio akiba yangu mimi rasilimali na hifadhi na chenchi naweka kitokea la kutokea nachukua nauza itanifaa huyu tutamtoza zaka kila mwaka Lenao wadha ittakhadha alhuli ala annahu mal ينفعه ففيه زكاه kama nia yako ni mali yale fihi zaka madamu hujipambi nazo <clears throat> kwa hivyo hiyo ndo masala kiufupi na mimi najua kuna kauli zingine wala haraja fi dhalik lakini hii ndio kauli ambayo kwamba moyo wangu umebailika zaidi رابعا فائده ين وفيه التحذير من ترك اخراج زكاه الحلي hadithi ni onyo kwa wale ambao kwamba wamelazimikia wazitolee dhahabu zao huli zao wazitolee zaka alafu hawatoi wajue wamekemewa moto kwa mfano wewe umeweka huli kwa sababu ni mali kama tulivyosema rasilimali yako ukikwama uchukue hata kama ni pete ni bangili ni mkufu nia yako ni kwamba si urembo mi naziweka hizi ni akiba akiba ya gani akiba ya nikikwama nitakuwa nauza si kujipambia nafsi yangu kikwama nitakuwa nauza sasa huyu ni lazima atoe zaka asipotoa hadithi imemkemea makemeo makali التحذير من ترك إخراج زكاة الحلي ukiacha kutoa zaka za hizo huli hapo katika hali hiyo basi umekemewa moto umekemewa moto Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani pia amekemewa moto يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ma kuntum taknizun takwenda kuchoma zitatiwa motoni uchomwe nazo kwenye mgongo kwenye maungo chomwe kwenye mbavu yale mali yatakuchoma kwa sababu wewe afaa utoe zaka ukutoa huyu nani yule aliyeweka mapambo yake ya dhahabu kama mali na vile vile ataingia ndani yake nani mama mama aliyotundiza dhahabu kwa sababu ya binti yake akija kiolewa zimfae wewe umeiweka pale pia kama mali kwa sababu saa hii hazipambui na yote sasa umeziweka kama mali kama tunu atakumpa mke, mke wako e, mtoto wako akiolewa kipindi kile ziko kwako wazitundiza zikazidi gramu mia zikazungukiwa na mwaka kipindi hicho utakitolea zaka eh mpaka zitakapokwenda kwa binti yako ukisha kumkabidhi binti yako kisha kuolewa hapo zitakuhazina tena zaka kwa nini kwa sababu binti yako yozivaa ni huli kwake sasa ni pambo kwake si hayeki tena kama mali ule msichana wako atazipamba nazo kumvalia mume lakini kipindi ziko kwako utazitolea zaka eh mpaka utakapokumkabidhi msichana wako ikiwa zimezidi gramu 100 zimetimu gramu 100 na ziada na zimezungukiwa na mwaka masharti mawili hayo lazima tumai nimefahamika khamisan ya tano wafihi fadlu sahaba hadithi yaonesha fadhla ya masahaba wa bayanu ma kana alaihim na yaonesha namna gani walivyokuwa masahaba min sur'ati al-istijaba walikuwa wepesi kuitikia amri li amri Allahi wa rasuli wako wepesi kutii amri ya Allah na amri ya mtume wako wepesi sana kutii amri ya Allah na amri ya nani ya mtume sasa kivipi tazama huyu mwanamke alipoambiwa tu na mtume kwamba hizi zina zaka lazima uzitolee pale pale alizivua akamwambia mmezitoa tukua hizi sadaka lillahi zote mzitoa kwa hivyo hakusema ah lakini ngoja nirudi nyumbani ngoja nishauriane na mume wangu ngoja hiya ah, kama sisi eh ngoja hia ah, mambo mengi qala Allah qala rasulullah khalas hakuna cha baba wala mama wala mume wala mke wala yote tabik kama wewe ni mu'min kweli kweli <clears throat> lakini kama ni mtu hujielewa shauri yako huyu mwanamke alipoambiwa tu alizivua pale pale hakwenda kushauri yoyote akafanya nini akazitoa sadaka yalla tukua zaka hiyo na sadaka lillah kazitoa kama mtume sizitaki tena yani tukua sadaka inaja nkae ina mali alafu ishinda kuyatolea zaka kampa mtume sallam sadaqata lillah wali rasuli na hivi ndivyo mwanamke mwenye akili ufanya amri ikija ya Allah na mtume hakuna maneno mengine hakuna mume wala nani wala na hutekelezwa ile amri na hutangulizwa hutangulizwa amri ya Allah na amri ya mtume kwenye kila kitu lidhalik angalia wanawake wenye akili wa kisahaba radhiallahu anha wanawake wa mtume baada ghazwatul ahzab walipomwomba mtume ziada ya nafaka Allah akawakemea kwenye Qur'an alafu mtume akawagura mwezi mzima hawagusi akawafanyia ila ila hajara nisaahu 30 leila kama hadithi Anas siku 30 aliwagura aliwakata wake zake hakwenda kwao kabisa siku 30 kuatia adabu kwa nini waliniomba nafaka ziada kwa sababu ghazwatul ahzab mtume alirudi kutoka Hunain na mali mingi sasa wao kwa una mali mingi anagawanya wakasema tutamuomba mtume na sisi pia tuongezee mbona atoa nje tu hiyo tabia za kike mwanamke maskini bashar mwanadamu kiona mali utamani sasa mtume anagawanya anagawanya wale sanadidi kufara kawapa 100 100 wengine wakaona ah kwa nini na sisi hatupati eh Allah akawakemea wakamsumbua mtume kwamba wataka kuongezewa Allah akawakemea ya nisa an-nabi in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kunna wa in kuntunna turidna Allah wad-dar al-akhirah eh فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيم Allah akawakemea mkiwa mwataka dunia mwamwambia mtume wangu awaongezee dunia basi khas wacha nitamwambia mtume wangu awape starehe hiyo awachane na nyinyi kabisa si mwataka starehe خلاص kwendeni ni starehe yenu Allah akawaonya lakini kama mwataka akhira mwataka kuhusu dini na akhira na Allah basi fata alaina umati'kunna usarrihkunna saraha eh njooni tumemwambia awaache mkitaka dar al-akhirah sawa akaambiwa awakhiarishe mtume in kuntunna in kuntunna eh, awakhiarishe wakati akwenda kuwakhiarisha wake zake alianza na Aisha akamwambia Allah amenituma niwakhiarishe mwataka dunia niwape dunia niwaache la mutastahimilia ufukara mwantaka mimi na akhira basi mustahimili kwa hivyo mimi naanza kukushauri wewe tume amwambia Aisha naanza kukushauri wewe mke wangu Allah amniambia niwakhiarishe in kuntunna turidna in kuntunna turidna sasa Allah amemwambia kila mwanamke amuulize swala baada kwamba ashawagura aliporudi akawaambia anaanza na wewe Aisha waonaje wanitaka mimi na Allah ama wataka masala ya dunia ni kuache kisha mtume sasa akamwambia Aisha fastamiri abawaiki fastamiri abawaiki nenda kawashauri wazazi wako kwanza alafu ndo uamue ili jambo zito ni mawato ama ushikwe kwa hiyo kashauri babako na mamako kwanza lakini angalia as-siddiqatu al-alimatu al-faqihatu al-wa'iya eh mwanamke aloelimika sawa sawa alokuwa na imani ya kisawa sawa akamjibu mume wake akamwambia afiki astamiru abawai afiki <laughs> labda mwingine sio wewe kuhusu wewe mimi nishauri babangu na mamangu kuhusu wewe wewe ndio wa mwanzo sio babangu na mamangu eh undhurul iman imani ya watu wa kweli Aisha akamjibu mtume akamwambia afika afika astamiru abawai eh kuhusu wewe mimi kuishi na wewe nimtake shauri babangu na mamangu hata babangu yani akanikataza nsikae na wewe mimi nitakaa na wewe eh, ni rasulullah si mwingine hii ndio elimu ikhwan hii ndio fiqh yataka sisi tuwe nayo tulokosa amri ya Allah mambo kuhusu mtumi ndio yawe ya mwanzo kama wewe ni muumini sasa kisha akamnongoneza mtumi akamwambia nini ya rasulullah na kuomba ukienda kuwauliza wengine usiwaambie Aisha amechagua nini <laughs> asiwaambie Yaani hataki kugizwa eh usiwaambie ni msichana mdogo maskini Mtume صلى الله عليه akifa Aisha alikuwa na miaka 18 haya msichana mdogo msichana mdogo fadhahika mtume akacheka akamwambia la la ma kana linabii yafala mtume hafanyi hivyo akiulizwa atasema mimi sitaki kudanganya wala sitaki kuficha sitaki yani kuwa na vichimbi vichimbi fulani la haya mambo yenu ya kika yani mimi sitaki kuingilia qala akamwambia la in saalatni wahidatun minhunna la ukhbiranna mmoja wako mwenzako wake wenzako akiniuliza umechagua nini mimi nitawaambia pale pale mtume akamwambia kuna haja hakuna undani akamtoa masikio taka pale pale yoyote anayeniuliza mimi nitamwambia na fi'lan walimuuliza kwa sababu wanajua mtume sala alianza na yule ambaye kwake ndio zaidi wengine wakamuuliza Aisha mfanye na akamwambia lakini alhamdulillah wote wakategua ufukara na kubakia na mtume wakakataa dunia billahi alaikum eh hebu nyinyi wenyewe niambieni mwanamke leo mkhiarisha <laughs> ule hana kitu bwana taketi naye mimi Allahumma illa wachache sisemi hakuna khairi iko kwa wale wanawake waliolelewa vizuri yako alhamdulillah lakini hali nyingi tasikia ah sikizi hana chake hana lake mfilisika cheti kwake nitaka nini hakuna tena kupendana lillah kumepungua yani wewe mtu atampenda mume wake ndio ampenda kama mume wake sawa hao mapenzi ya kimaumbile utampenda mume wako lakini juu ya hapo pia mpende lillah mpende kama mume alafu mpende kama lillah kwa ajili ya Allah kwamba Allah ndo ameniamrisha mimi nimpende huyo mwanamume na niwe chini yake utapata na thawabu utapata na thawabu lakini utakuta siku hizi haambiwa haambiwa kitamu mwanamke toka hayaolewa ikiwa madarasa akaambiwa oh hiyo ni hisani mwanamume ni mshirika wako si kwamba ni mtu yeye uko juu yuko ah ule ni partner wako bwana mshirika wako kwa hivyo wewe una haki na yeye ana haki umdhuru ila adhalala ndofikia kiwango apewa fikra potofu mwanamke kabla hajaolewa kwamba ni hisani wewe kumtumikia mwanamume si lazima hisani mashaallah eh hisani hisani eh sasa yeye kupika ni hisani kupua ni hisani kufagia ni hisani yote ni hisani kumbakia nini maisha ya ndoa ina faida gani basi watu kuoana na yote ni hisani hakuna la wajibu na na yeye wasoma kwenye hadithi ya mtumi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anha hii taipeleka wapi eh yule anayesema hisani ni tongo ana miwani haoni haya fattaqullaha nisaa almuslimin hawa ni watu wana fikra potofu za kisasa, za kisasa kutaka kupotosha mabinti zetu ndio maana sasa kwa vurugu haeshi kwenye maisha ya ndoa mimi nishawasikia kadhaa wallahi tena nashangaa mtu akwambia la ah, mshehe wewe zungumza naye yule mwanamume mfahamishe mfahamishe kwamba binti yangu kumtumikia yeye ni hisani tu si lazima eh, subhanallah mimi kaona mimi una kesi kubwa ni yule walioteta kumbe kesi kubwa kwanza kumfahamisha huu baba haisi sharia yeye anipigia simu mimi nimfahamishe mwanamume kwamba aelewe yeye kupikiwa ni hisani si lazima kwanza nikawa na kibarua kumfahamisha yeye kwanza ule ni wajibu si hisani kumbe kesi kubwa ilikuwa ni hii hata si ile wale walioana eh angalia wazazi wengine wanavyoharibu maisha ya ndoa ya watoto wao wanaharibu wallah nani aliyokuambia wewe ni hisani si kwanza ulize uliza sheria yasema nini kuhusu mwanamke kumtumikia mume uambiwe hukumu yake usiruke wewe ni hisani tu umeambiwa na nani ni hisani na amri aya imeamrisha na hadithi zimeamrisha wewe sema ni hisani la yajuz hadha ma yajuz lazima mtu akizungumza ahkam ahakikishe kwanza yataakkad kisha ndo azungumze kwa ilmu sio ropoko itatakalo akinenea naam naam mimi naona tutakomea hapa kulingana na leo hali tukome hapa siwezi kuendelea zaidi ya hapa naktafi bihadha القدر